بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Draga braćo i cijenjeni sestre, čast mi da se čeras poselamim ispred druženja Svjetlo i Modus. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Evo, hvala Allah uzvišenom koji nas je počastio ovdje opet da se sastavimo u ovim prostorima BKC sala nakon više mjesečne pauze. Pa eto, hvala Allah, pa, pa se okupilo u velikom broju i inša Allah, nadam se da ćemo od, od sada, od ove subote ići redovno svake druge subote. Tema učerašnje predavanje jeste dan promocije ljudskih dela, to jest sudnji dan. Gost predavač je uvažen šejih Kura Hafiz Gerard Golš. Kroz ovo predavanje ćemo se dotaknuti nekih pitanja od koji su. Šta je to zapravo sudnji dan? Koja je važnost ove tematike? Koliko traje ovaj dan? Šta je to proživljenje ljudi? Šta su to strahote ovog dana i koga će zadesiti? Kako će se odvijati ovaj dan? Kako biva polaganje računa? Šta su to laganje dijela? I još druge stvari koje ćemo inšala čuti od šeha. Ovaj, vremenski smo ograničeni, pa tako da neću više uzmati vremena šehu u njegovom govoru. Ukoliko neko od prisutnih bude imao pitanja, nek napiše na ceduljici pa nek prosjeti do nas ovdje inšala profesor će odgovoriti na kraju predavanja. I samo vas zamolio da isključite mobitele, da ne bi ometan šeha u govoru. Eto, toliko od mene i dajem govor šeha. Bože. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam sallama taslima kathira. Zahvala pripada Allahu jalla šanuhu i donosim salavat i salam na posljednog Allahu wa posljednika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đablašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo, cijene i sestre, kao što ste čuli, tema našeg večerašnjeg predavanja jeste dan promocije ljudskih dijela, Ovo je u istinu jedan lijep naslov kojeg nisam ja postavio, nego su braća da je Allah Đerlašanu nagradi e, odabrali ovaj lijep naslov. Jer uglavnom kada se govori o sudnjem danu, znači nekako biva strahote sudnjeg dana, uža sudnjeg dana. Međutim, ovo je u istinu jedan obuhmatan naslov koji ne govori o ovom, o ovom danu. Odmah na samom početku da kažem da ovo je jedna opširna tema. Ja sam u svom staru e, samo otprilike, e, otprilike u neke dvadesetak predavanja govorio o sudnjem danu. Jer kao što ste čuli od našeg brata, da ga Allah tabarak wa ta'ala nagradi koji je dao ovaj lijepi uvet, znači govor o sudnjem danu obuhvata govor o, dos, o više stvari. Između ostalog, tu dolazi i sami govor, i govor o samoj smrti, o smrtnim mukama, o životu, o kaboru, o proživljenju, o puhanju u rog, zatim o velikom šefaatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čega ćemo se dotaknuti, zatim o polaganju računa, o vaganju dijela, o haudu poslanikom sallallahu alaihi wa sallam izvoru, o siraču pili, o kantari, o džennetu i džahennemu i tako dalje. Međutim, uz Allahu tabarak wa ta'ala pomoć, pokušat ću da se dotaknem onoga što je najosnovnije, što je vezano za ovu temu. Odmah na samom početku da vam kažem, kao što sam spomenuo, ovaj naslov, dan promocije ljudskih dijela, draga braću i cijene sestre, dan za koje Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koji je zabilježi ima Bukhari muslim u svojim sahihima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu gdje Allah poslanih alaihi salatu wasalam govoreći o sudnjem danu kaže fi jevmin kana miqdaruhu 50 alfa sana kaže u danu koji će trajati 50.000 godina. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će učiniti da će trajanje sudnjeg dana biti 50.000 godina. Fi jevmin kane miqdaruhu 50.000 alfa sana. Dan koji traje 50.000 godina. I zato nema Allahu te baraka wa ta'ala stvorenja, a da neće proživiti ovaj dan u ovom vremenskom periodu. I nema nikoga od nas ko se sada nalazi u ovoj sali, od mlađih ili starijih ili muških ili ženskih, da se neće naći u tom danu i da će za njega taj dan trajati 50.000 godina. Pa Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam je kaže hatta yuqda bejna l'ibad sve dok se ne presudi među stvore, stvorenjima fejera sabilahu imma ila l'džennetu a imma ila l'nahar pa kad dok čovjek ne vidi svoj put ili ka džennetu ili ka džahnemu da nam Allah tabarak wa ta'ala olakša ovaj dan zatim promocije ljudskih dijela ovo je jedna stvar, odnosno riječ i djela, jedna bitna stvar i bitna tema, a to je da se djela, djela je na vanjska i unutarnja. I nisu samo djela ono što mi mislimo, odnosno što mi vidimo kod drugih. Kao što je, na primjer, namaz, kao što je hađ i tako dalje. Nego postoji u islamu, u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam još nešto što se također naziva djela, a to su djela srca. To, na primjer, spada da čovjek bude ponizan, da ne bude oholost. Tu spada zavist, tu spada ljubomora, tu spada e, omalovažavanje drugih i druge stvari. I zato jedan broj u Leme kaže svaka stvar koja je vezana za srce, od bolesti srca se smatra velikim grijesima. Minel kebair, od velike grijeha. Kao što je zinaluk veliki grijeh, kao što je krađa veliki grijeh, isto tako stvari koje ne vidimo očima se smatraju velikim grijesima kao što su neke od ovih stvari koje sam vam, koje sam vam sada spomenuo. Pa tako Allahu i robovi, Allah vam dao svako dobro i smilovo se imeni i vama. Islamski učenjaci kada govore o ovim stvarima prvo kažu da se život dijeli na tri vrste. Prvo je život na ovom dunjalku i to je ono što mi sada živimo. Drugo je život u berzahu. Berzah znači između. A to je život u kaboru. I treće je život na ahiretu, to jeste na sudnjem danu, pa u džennatu ili džahnemu. Ono što mi sada živimo jeste život, život na dunjalku. Naš prvi susret sa gajbom, odnosno sa ahiretom, ili da kažemo sa prelaznom stancom na ahiret, bit će u onom momentu koji je svakom od nas određen. A to je onda kada će nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala poslati meleka smrti da uzme našu dušu. I to su prvi susreti čovjeka, to su prvi susreti čovjeka sa, sa gajbom. I tada, sve do sudnjeg dana, čovjekova duša, čovjekova duša i čovjek, čovjekovo tijelo isto tako, bivaju ili nagrađivani ili kažnjavani u tom životu koji se zove Barzah. I ovo je sastavni dio govora o sudnjem danu. I zato je zabilježi imam termizi u svom sunanu od Hanija, roba Osmana radijallahu ta'ala anhu, da kaže ovaj znači rob, znači koji uvijek bio uz Osmana, kaže, kana Uthman ibn Affan, iza wakafa ala kabrin baka, kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, kada bi stao na kabur, kaže, plakao bi. Toliko bi plakao sve dok njegova brada ne bi bila mokra. A da se namokri brada kod čovjeka koji ima bradu, znači treba da plaće, da plaće duže. Pa, faqila lehu, pa mu je bilo rečeno, ili ljudi su mu govorili, تذكر الجنة والنار فلا تبكي وإذا ذكر القبر تبكي كذا سبمني سا جنة سبمني سا جهنم أنا بلاتشيش أكذا سبمني كبر odma plaćeš. Pa je Osman radijallahu ta'ala anhu odgovarao i zato pogledajte kako je selef, kako su živjeli sa ajetima i hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, jer ja sam, kaže, čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže inna la qabra awwalu manzilin min manazili l-akhira. Kaže, kabur je prva stanica od ahiretskih stanica. I neđa minhu fa ma ba'dahu ejsaru minhum. Ako tu čovjek uspije, to jeste ako mu tu bude dobro, ono što je poslije bit će mu lakše. Wa illa minju minhu ako tu ne uspije, ono što dolazi poslije bit će gore. Pa kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže i čuo sam Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže Ma ra'aytu manzanan qat. Kaže nisam vidio ni jedan prizor. Misli se od prizora ahirata jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je učinio i počestio poslanika alaihim salatu wa salam, sallallahu alaihi wa sallam, da vidi neke od prizora ahireta. Kako će određene vrste ljudi biti kažnjavani? Pa je poslanika alaihim salatu wa salam vidio kako će biti kažnjavani ljudi koji su na dunjaluku činili zinaluku. Kako će biti kažnjavani oni koji su jeli kamatu. Međutim, od svega toga, nakon što je sve to vidio, poslanika alaihim salatu wa salam, kaže ma ra'aytu man nadharan qat illa al-qabr afdhal minhu Kaže, nisam vidio ni jedan prizor, a da ono što je u kaburu, kaže, nije gore od toga. A da ono što je u kaburu nije gore od toga. I također kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam u hadisku je zabidu žimam Ahmed u svom usnadu od Aisha radijallahu ta'ala anha inna lil kabri dagta kaže zaista u kaburu ima stisak to, i to je znači zaista u kaburu ima stisak i neđa minhu ahad kaže da iko od njega, lau kane ahadu nađa minha la neđa Sa'ad ibn Mu'ad, kaže da se iko spasio od tog pritiska, kaže spasio bi se Sa'ad ibn Mu'az, poznati ashab Allahu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naravno ovdje govor o kaburu također iziskuje vrijeme, a spomenut ću vam samo da uh, ono što je najbitnije jeste da učenjaci kada govore o tome gdje boravi duša eh, do tog vremena, do sudnjeg dana, kod učenjaka ehli sunnata vel džamata imaju dva mišljenja. Jedno mišljenje je da je duša vjernika u džennetu. Kao što je došlo u hadisu koje je zabilio Žimam Ahmed u svom musnadu, inna, inna nesamete al mu'min tajrun ja'aluku min šeđar il džanne. Da je duša vjernika ptica u džennetu koja jede džennetske plodove. A da, je duša, da, e, da su duše šehida u utrobama zelenih ptica. Znači da su u džennetu. I to je mišljenje jednog broja uleme. Drugo, mišljenje drugog broja uleme jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pretvori čovjekov kabur u džennetsku baštu ili u džehennemsku provali. I da duša i tijelo da bivaju u kaboru. Međutim, oni koji kažu da duša biva u džennetu, kažu da tijelo biva u kaboru. Međutim, i tijelo osjeti uživanje ili kaznu. Međutim, bilo kako bilo, znači ono što je najbitnije jeste da po mišljenju ehli sunnata val džemata, znači i tijelo i duša su ta koji osjete uživanje, odnosno koji osjete, odnosno koji osjete kaznu. Posle toga Allah vam dao svako dobro, dolazi do nečega što se zove puhanje u rok. A to je da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala meleku koji je ovlašten za puhanje u rok narediti da puhne u rok. I kada puhne u rok, to će biti taki zvuk i taki glas da će od toga svi ljudi pomrijeti osim koga Allah tabaraka wa ta'ala kjedne da ostane u životu. I tu kod učenjaka postoje više mišljenja, jedni kažu da sto to šehidi, dok jedan broj ulame, kao što je šehe Hulislav ibn Taymiye, kažu Allah samo zna ko su ti ljudi koji će ostati u životu. Također kod učenjaka hali sunnata val džemata postoje razilaženje, a ovo su razilaženje koje naškode, da tako kažemo. Vel će biti dva ili tri puhanja u rok, kao što spomni Hafiz ibn Kesir u svom tafsiru, jedni kažu da će biti tri puhanja u rok. Prvo, znači puhanje velikog straha, gdje će ljudi osjetiti veliki strah. Drugo puhanje jeste kada će svi ljudi umrijeti. I treće puhanje kada će od tog puhanja svi ljudi oživjeti. Međutim, ono što će učiniti da svi ljudi umru jeste puhanje u rok. I zabilježe nam imam hakim u svom stadraku od Abu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, hadiza koji ših Albani kaže da je vjerodostojen, kaže inna sahiba, inna sahiba, in, inna sahiba suri, kaže u istinu onaj koji je ovlašten za puhanje u rok, Musta'id muzvukila bihi je spreman da puhne u rog od kad mu je Allah Đalešanu dao tu zadaću. To jeste svoja usta drži na rogu. Kaže jen zuru ila la arši. I kaže gleda prema aršu. Gleda prema aršu, to jeste neće ni da trpne okom. Mahafata an yu'mara qabla an yabtadda ilaihi tarafu iz bojaznosti da mu, da mu ne bude naređeno da puhne u rog prije nego što vrati svoj traptaj. Znači, od kako je Allah Đelešanu stvorio tog meleka i dao mu to u naredbu, znači, on gleda prema aršu i ne zaklopi svoje oči. Iz bojaznosti da mu ne naredi uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, a da mu oko bude sklopljeno. Znači, hadis je, kao što rekao, došao u sunanu, došao u mustadraku imama hakima sa vjerodosnojnim lancem prenoselaca. Posle toga dolazi ono što je vezano za sudnji dan, Allah vam dao svako dobro i smilovo se imeni i dolazi proživljenje ljudi. I dolazi okupljanje ljudi. Okupljanje ljudi na zemlju koja će biti ravna. I spomenut ću vam kasnije da je došlo u vjerodostojnim hadisma poslanika sallallahu alaihi wa sallam da će to mjesto okupljanja ljudi biti mjesto na području današnjeg Šama, na području današnje Sirije. Znači, kao što kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ardu šami, ardu mahšar. Zemlja šama, to je zemlja mahšara. Međutim, kada uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala proživi ljude, i ljudi će ti biti proživljeni i dušom i tijelom. I to je ono što je učenje Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i što je mišljenje ahli sunnata val džamata, e, ovo napominjem zato što je bilo pravaca kroz istoriju Islama koji su se pojavljivali, koji su govorili da će proživljenje biti samo duhovno, da neće biti tjelesno. I ovo mišljenje za koje islamski učinjaci kažu da onaj koji bude ubijeđen u ovako mišljenje, da on postaje sa tim nevjernik. Izlazi za Allahu tabarak wa ta'ala vjeri. Zato što Allah Đerlešanu kada govori u Kur'anu i poslanik u sunnatu o proživljenju, misli se proživljenje i duša i I tijela. Kada ljudi budu proživljeni, onda, draga braći i cijenije sestre, dolaze strahote ovoga dana. Dolaze velike strahote tog dana kada odnosno gdje vidimo, nalazimo u Kur'anu i sunnetu govor o strahotama tog dana. I zato vratite se na učenje Allahove tabareku wa ta'ala knjige, vratite se na učenje Amme Džuza, na čitanje prevoda Amma Džuza, na čitanje tefsira, znači kao da gledate određene dijelove tog dana. Znači dan za koji Allah tabareku wa ta'ala kaže da će dijete osjediti. Dan za koji Allahu Allah poslani eh, eh, za koji Allah tbaraka ve ta'ala kaže da će žena pobaciti svoj plod. Da vidiš ljude da idu da su sukara, da vidiš i da idu kao da su pjani. Čak poslani ka salatu ve selam je rekao da će ljudi i muškarci i žene biti proživljene na sudnjim danu goli, bez odjeće na sebi. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslani pa kako će gledati u stidna mjesta jedni drugi? Pa kaže Aisha, kaže strah će biti puno veći od toga da obraćaju pažnju na stidna mjesta. I zato vam kaže, vratite se i vidjećete znači strahote, strahote ovoga dana. Međutim, sa suđenjem ljudi se neće odmah početi. I ljudi će ići od jednog do drugog, tražće da ih se počne sa sudom. Da se počne sa presuđivanjem ljudima. Pa će početi da idu od poslanika, od Adama alaihi salam, Nuha alaihi salam. Pa će svaki od tih poslanika, pogledajte koliki je dan, ti poslanici koji su odabrani, Najodabrani ljudi na dunjalku su poslanici. Najodabrani od njih je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Od tih poslanika imamo poslanike koji su ulul azm. Od svih u njih posebno odabrani. Među kojima je Ibrahim, među kojima je Nuh. Pa će ljudi ići otok od poslanika do poslanika, među kojima će biti ovi ulul azm. Međutim, svaki od njih će govoriti, lestu laha. Ja ne mogu nisam u stanju da tražim od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da se počne sa sudom. Sve dok ne dođu do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I dok ne zatraže od njega da čini šefaat. I ovo je jedna od vrsta šefaata zagovorništva. Jer postoji više, više vrsta zagovorništva poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ovo se zove šefaatul uzma, najveći šefaat. Najveći šefaat. Jedan od tih šefaata jeste da će poslanik sallallahu alaihi wasallam tražiti za griješnike i svog ummeta da im Allah jalla šanuhu oprosti. I pogledajte kolika je milost Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što je došlo, u, kog se sećamo u, u sumenu Trmizija, da poslanik alaihi salatu wasalam kaže svaki poslanik ima svoju da'avu, a ja sam svo, svoju dobu, a ja sam svoju dobu ostavio za sudnji dan li ahli min ummeti, za velike griješnike iz mog ummeta. za one koji su pili alkohol, koji su činili ovo, koji... pogledajte samo, Allah vam dao svako dobro, milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa će doći ljudi do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zatražit će od njega da zatraži od Allaha da se počne sa presu, sa, da Allah sa presudom među ljudima. Pa kaže Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, ovaj duži hadis koji je došao od Enes ibn Malika u muslimu i također kog se sećam u Buhari, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam fa ahurru sađida pa ću, kaže, pasti na seđdu. Fa ahmeduhu, pa ću mu početi da ga hvalim. Subhanallah, pogledajte stepena poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte stepena zahvalnosti. Pa kaže, počet ću da ga hvalim i veličam onako kako nisam mogao da ga hvalim i veličam na dunjalku. Allah će me nadahnuti da ga veličam i da ga hvalim onako kako nisam mogao to da činim na dunjalku. Pa ću zatražiti od njega da počne sa sudom među ljudima. Zatražiće poslanik sallallahu alaihi wa sallam od svog gospodara. Zatražiće ko? Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam. Najodabranije stvorenje koje Allah je lašanu stvorio. Pa znači, će kakav biti odgovor našeg uzvišenog gospodara? Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će odgovoriti Ya Muhammad, kul yusma. O Muhammad, reci, tvoj govor se sluša. Išfa tu šefa. Traži zagovorništvo, odazvetu odazvat se to zagovorništvo. Pa će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala početi sa sudom među ljudima. Odnosno tada će početi sa ne, će nešto što se zove hisab. Tek će tada početi da se ljudima sudi. I to je ono za što smo čuli da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže znači da nema e, da prvo za što ćeš polagati račun hisab jeste namaz. Ako namaz bude dobar, sve drugo će biti dobro. I hadis koji je došao u Buhari od Adi ibn Hatima i drugi, da Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže Ma minkum min ahadin illa se yukallimuhu rabbuhu azza wa jal, lejsa bejnehu a bejnehu tarđuman. Nema nikoga od vas, a da mu se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala na sudjem danu neće obratiti, a da između njega i njega nema prevodioca, nema komentatora. Međutim, ono što želimo ovdje da spomenem, da nam se Allah jala šanuhu smiluje svima i olakša ovaj dan, jeste da islamski učenjaci kada govore o polaganju računa, kažu da postoje tri vrste polaganja računa. Prvo polaganje računa jeste polaganje računa, odnosno prva vrsta jes, jesu ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Allah nas učini od njih. I broj tih ljudi je 70.000. Ko što je došlo u hadisu u Kaši, da je odnosno hadis Ibran ibn Hasan, da je 70 hiljada ti ljudi koji će u džennet ući iz ovog ummeta bez polaganja računa. Druga vrsta ljudi jeste, jesu oni koji će polagati račun. Koji će polagati račun u smislu rasprave. A to su nevjernici, to su munafici i to su griješnici koji će biti kažnjeni. A to je da će ima Allah Đerlašanu reći jesi li uradio, pa će reći nisam uradio ili uradio sam tako, jesam, nisam, jesam, nisam. nisam. Znači, onaj sa kim bude na takav način svoden, svođen, e, hisab, odnosno polaganja računa, bit će kažnjen. I zato znate da prvi od takvih ljudi koji će biti tako kažnjen i tako polagat račun jeste hafiz Kur'ana, koji je naučio na pamet Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu. I zato, draga braće, cijene sestre, znači, ovdje vidimo koliko čovjek mora da bude ponizan. Ako te Allah, drila šanu, počestio sa nekim djelom, Znači ne treba to da iskoristiš u stvari koje Allah tabarak wa ta'ala zabranio. I zato je došlo u, duže, u dužem hadisku i zabilježima muslimu svom sahihmu da buhureira radijallahu ta'ala anhu da je došao čovjek i rekao Allahom poslaniku da je došao čovjek i ušao u Medinu i vidio kako, kako se ljudi okupilo oko Ebu Hureyre. Pa kaže, reci nam nešto što se čuo da Allahovog poslanika, aleyhi salatu wasalam. Pa Ebu Hureyre ustao i kaže, reći ću vam nešto što sam čuo da Allahovog poslanika, aleyhi salatu wasalam, nije bio niko si mene i njega. Pa Ebu Hureyre pa unesvijesti. Pa je došao sebi Pa je opet rekao, ču, reći ću vam nešto što sam čuo da Allahovog poslanika nije bio niko se mene i njega, pa je opet pa u nesvijest. Pa je tri puta pa do u nesvijest. Pa kada je treći put se probudio, rekao je čuo sam Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da kaže, kada se Allah spusti da presudi među svojim robojima, o čemu smo govorili, kaže prvo koga će pozvati jeste čovjeka džema al Kur'an, čovjeka koji je sakupio Kur'an. I to je izraz bio salafa. Da kada neko nauči Kur'an da kažu džema al Kur'an, ne da kažu hafiz al Kur'an, sakupio Kur'an. To jeste sakupio Kur'an u svojoj glavi. Čovjek koji je sakupio Kur'an, to jeste naučio Kur'an, pa će mu reći, zar te nisam podučio onome što sam objavio svom poslaniku? Pa će reći, jesam. Međutim, jesi li radio, potom je reći, jesam, pa će, pa će biti rečeno, lažeš. Učio si da se kaže kako je učen. I to je to, znači, polaganje računa sa pitanjem i odgovor. Drugi je onaj koji se borio na Allahovom putu i treći je onaj koji je mnogo udjeljivo, međutim, svi su oni to radili da bi se reklo kako su takvi i takvi. Na kraju tog hadisa dolazi, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da rekao Abu Hurajra da nas Allah tebarak ve taala sačuva i podari nam ihlas u našim djelima kaže ja Abu Hurajra in haula ath-thalatha awwal khalq tusa'ar bihim an-nar yawm al-qiyamah wa Abu Hurajra ova trojica su prva sa kojima će uzvišeni Allah dželle šanu popaliti džehennemsku vatru ovo su trojica prva trojica sa kojima će Allah tebarak ve taala popaliti džehennemsku vatru zato ako se Allah dželle šanu usmilovao da znaš što od Kur'ana Ako te Allah je Đelešanu počestio sa nekom od ove tri stvari, znači, boj se kako, kako će ti biti završeno, na čemu ćeš umrijeti. Jer pogledajte ovdje, pogledajte ovdje, Allah je Đelešanu će podpaliti vatru sa hafzom Kur'ana, A isto tako Allahu poslanika alaihi salatu wasalam iz istih usta, iz istih mubarek usta je izašlo kao što je došlo u sahihu imama Buhari od Abu Hurire radijallahu ta'ala anhu da Allah poslanika alaihi salatu wasalam govori o prostitutki iz Banu Israela kaže koja je videla psa koji je bio žeden, pa se spustila i napojila tog psa, pa kaže, fa šekar Allahu laha, fa gafara laha, pa je Allah na tome zahvalio, pa je oprostio. Allah oprostio prostitutki. Međutim, vama će prvo potpaliti sa hafsom Kur'ana. Ovo nije da čovjek ima opravdanje za svoje grijehe, odnosno da pravda svoje grijehe, nego da se čovjek boji Allaha tabarak wa ta'ala. I zato, draga braću, sudni dan, sudni dan i sud na sudnjem danu Allahovim rukama. Ne u našim rukama, ni u rukama ljudi, I zato koliko oni stvari koji se nama čine u vanjštini, za koje kažemo mašala, međutim ljudi su možda osamnika osavnika vatre nas, Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Koliko je od oni danas, koliko je oni koji možda sada ovdje dok mi govorimo, hvala Allahu Đablašanu koji nas je okupio, pa govorimo o Kur'anu i sunnetu, govorimo Allahu i vjeru. Međutim ima ljudi, možda među nama ovdje koji su se okupili, međutim koji radi nekog svog tajnog djela, da kažem ne djela radi grijeha, radi ovoga, da će Allah Đablašanu sa njim potpaliti džahnemsku vatru. Možda baš ovaj koji vam govori sada ovo, možda Allah djela šanom sa njim potpali džahnemsku vatru. A možda je tamo, znači ima ljudi koji piju, koji rade ovo, koji rade ono, pa im Allah djela šanom oprosti pa uvede u džennet. I zato nemojte da nas naša djela zamaraju, nego ono što uvijek treba da bude u čovjekovom srcu jeste strah od uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ara. Treća vrsta polaganja računa jeste polaganje računa, da kažemo, koje je samo predočavanje. A to je da će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala se približiti, odnosno približiti svog groba sebe. I ovo polaganje računa se zove predočavanje. I zato je zabilježi ima Bukhari muslim u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha, a u ovom hadisu Ibn Abi Mulejke prvo kaže da Aisha radijallahu ta'ala anha ne bi ništa čula, što ne bi dobro razumila, a da ne bi pitala poslanika alaihi salatu wasalam u značenju toga. I zato u prvom vremenu žene su bile one, da kažemo, neću reći koji su bili učeni od muškaraca, Međutim, koji su, znači, bili od predvodnika ovog ummeta u nauci. I zato Ibn Hazm, rahmatullahi alaihi, kada spominje u svom dijelu, uh, u svom dijelu Ihkam al-Hikam iz Suli Fika, kada spominje ashabe koji su davali fetve na prvo mjesto, na prvo mjesto spominje Aisha radijallahu ta'ala anha. I kaže također Ibn Sa'ad u svom dijelu Tabakat, kaže kada bi stavili na jednu stranu uh, znanje svi ljudi, na drugo na drugu stranu znanje Aisha radijallahu ta'ala anha, znanje Aisha radijallahu ta'ala anha bi bilo, bilo veće. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha je čula, odnosno prenijela od Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam riječi, da Allahog poslanika alaihi salatu wa sallam kaže man yukiše hesabu uzzib. Ko bude polago račun, bit će kažnjen. Poslušajte, ko bude polago račun, bit će kažnjen. A nema čovjeka da neće polagati račun. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha kada je čula, to nije bilo jasno. Kaže kako? kad Allah tebaraka wa ta'ala kaže فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا A onaj kome bude data knjiga u desnu ruku, on će lahko položiti račun. Međutim, spominje se riječ o hisabu. Pa Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže a Aisha inama dhalika l'ard. Kaže Aisha to je samo predočavanje. A vidjet ćemo što znači to predočavanje. Pa kaže poslanika alaihi salatu wasalam وَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا هَلَكِ A kaže, nema nikoga, ovo zapamte, dobro, Allah vam dao svaku, dobro. Znači, nema nikoga ko će polagati račun, a da neće propasti. Ili da neće biti uništen. To jeste da će polagati račun na ovaj način, kako sam vam to prethodno spomenuo. Međutim, polaganje računa, odnosno predočavanje, jeste da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zovnuti svog groba. Međutim, zovnut će ga da kažem, osami će se sa njim, da ga ne bi osramotio. Pa je tako zabilježi imam Bukhari muslim, od Safar ibn Mihraza, Kaže, jedne prilike kada je Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu činio tavaf oko Kabe, kaže, došao mu je čovjek i rekao, ja Eba Abdurrahman, o Ebu Abdurrahmane, ahbirni ani neđva, obavijesti me o šaputanju. O Ebu Abdurrahmane, obavijesti me o šaputanju. To jeste, šta si čuo o šaputanju? Pa kaže, Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže yudna al mu'min min rabbihi azza wa jal فيقرر حتى يدا عليه كنفه فيقرره بذنوبه Allah dželle šanu će primaknuti mu'mina vjernika sebi i na njega će staviti odnosno smilovat će mu se stavit će svoj oprost فيقرره بذنوبه pa će od njega tražiti da prizna svoja djela. Uradio si tada to i to, uradio si tada to i to. Pa će vjernik reći, jesam gospodar. Uradio sam tada to i to, uradio sam tada to i to. Pa će mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, satartuha alejke fi dunja, wa ne agfiruha leke ljum. Kaže, ja sam ti to sakrio na dunjalku, a danas ti, danas ti to opraštam, danas ti to opraštam na ahiretu. I ovo je polaganje računa vjernika. I zato je, draga braću, cijenine sestre, želim ovdje da obratimo pažnju na jednu stvar. A to je, kao što sam već rekao, međutim ponavljam, jer ponekad nas, pogotovo kada druge pozivamo, znači, naređivanje dobra i odračanje od zla, pozivanje Allahu tabarak wa ta'ala, često one ljude koji se bave sa tim može da zadesi nešto što se zove gurur, umišljenost. Ili da gleda druge da kažemo sa neke veće darađe. Čovjek koliko god narađivao na dobro i odrača od zla, treba da bude ponizan. Koliko god bio imao, koliko god bio učen, treba da bude, treba da bude ponizan. Jer polaganje računa na sunjem danu je Allahovim rukama. I Allahova tabaraka wa ta'ala milost i u Allahovim tabaraka wa ta'ala rukama. I Allah jalla šanu će se na ahiretu smilovati onome kome on hoće. I zato pogledajte. Nema čovjeka na dunjaluku, a da nema neki problem. Ili da nema neku tegobu. I čovjek kada ima tu tegobu, šta samo znači kada njegov prijatelj mu dođe i kada počne da ga tješi. Pa kada plaće na ramenu svog prijatelja i kada mu govori o onome što ga muči, o onome što ga tišti. I čovjek posle tih trenutaka osjeti veliku lahkoću. Zamislite kako onda kada majka na, taka, na takav način tješi svoje djete. Ko što je zabilježio imam Bukhari muslim od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je pred Allahom poslanikom alaihi salatu wa sallam došla žena koja je tražila djete, koja je dojila. Pa kada ga je našla, zamislite kako majka kada nađe svoje djete koje doji, pa je našla to djete, kaže, fa elzaqathu, pa ga je, kaže, tako jako uzela sebi, primila sebi, da ga podoji. Zamislite sada taj prizor kao da ga gledate svojim očima. Uzela dijete koje je tražila. Muškarac koji nije toliko vezan za dijete. Kad izgubi svoje dijete, kada ne zna šta da mu se... Međutim, zamislite kada se to desi majice. Pa je ta žena uzela to dijete, tako ga zgrabila i počela da ga doji. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, a taravna hadihi il mar'a. Kaže, vidite li ovu ženu? أترون هذه المرأة تارحة ولدها في النار كاجة شمسيتك أجبيل أبا جنة سويدية تبانس لأبتر فكاجة نبي الله بصنيك فالله بصني صلى الله عليه وسلم رجع الله أرحم بعباده من هذه بولدها كاجة الله يملستي بي برما سوي ربوما أبا جنة برما سوي ديتتو I to je Allah tebareke ve ta'ala milost koja nema kraja. I zato je zabilježi ima muslim u svom سنن قد أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال الله بسني صلى الله عليه وسلم كان إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها الله بسني صلى الله عليه وسلم كان جه كان جه يازنام لود يازنام بس لدني كشبيكا كوي جه أوتي الجنة إكوي جه إزان في جهنم Znam posljednjeg čovjeka koji će izaći iz vatre i ući u džennet. Kaže čovjek koji će biti doveden na sudnjem danu. Pa će biti rečeno A'ridu alaihi sigara zunubihi duna kibariha. Kaže, predočite mu male grijehe bez velikih grijeha. Pa će mu biti predočeni veliki grijesi. Pa će mu biti predočeni mali grijesi. Pa će mu biti rečeno Amilite jome keda o keda, keda o keda. Kaže, tog dana su uradio to i to, uradio si to i to. Pa će reći, jesam. Vala istatiju en yunkir neće biti u stanju da porekne. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا Međutim, bit će u srahu da mu budu predočeni njegovi velike grijesi. Pa će biti rečeno, pogledajte Allahu milost. Inna laka ma kana kulla sayyi'atin hasana. Kaže ti na mjesto svakog lošeg djela imaš dobro djelo. Pa ovaj čovjek kada ovo čuje, reče ja Rab, kaže ima ovdje djela koji ne vidim. Radio sam na dunjalu kod griha koje ne vidim. To jeste da i to da vidim, da mi to učiniš dobrim djelima. Pa kaže Abu Zar radijallahu ta'ala anhu, fa dahika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hatta bedat nevađidu. Pa kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam se nasmio, kaže toliko da se vidjeli njegovi, da se vidjeli njegovi zubi kutnjaci. I vrata Allahove tabaraka wa ta'ala milosti su draga braću cijene sestre vrata koje se nikada ne zatvaraju. Znači imate vrata na dunjaluku koje kada pokucate, neće vam se otvoriti. Imate na dunjaluku ljudi će vam se srca nikada neće otvoriti. Jedna Jednostavno Allah je lašanu da, da te neko nikada neće zavoliti. Niti da će ti učiniti da budeš blizak njemu. Međutim, vrata Allahove tabarak wa ta'ala milosti su uvijek otvorena. I kogod pokuca na vrata Allahove tabarak wa ta'ala milosti, uzvišeni Allah je lašanu, uzvišeni Allah je lašanu će mu otvoriti ta vrata. I zato od čovjeka se traži da jedino veže svoje srce za uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato traži se od nas. Traži se od nas da živimo s ovim danom. A najbolje kako možemo živjeti s ovim danom misle sa učenjem Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. I zato, draga braći, cijenja sestra, ono što učimo od Allahove tabaraka wa ta'ala knjige, što učimo na pamet, što učimo teđvida, ako idemo na halka, ako idemo negdje u školu Kur'ana, neku to, radi čega učimo sve to? Radi čega učimo sve to? Učimo se to kako bi to mogli da učimo ibadetu. Kako bi mogli da to bude naše osamljivanje sa našim gospodarom subhanahu wa ta'ala. Rekao čovjek sve to nauči. Međutim, ne bude to koristio ibadetu. Kako je fajde od toga? Da nauči Kur'an, da nauči 10 kirajet, da nauči 15 kirajet, da nauči se. Međutim, nema noćnog namaza. Nema dozivanja svog gospodara, nema ibadeta. Šta mu to koristi? Ako sa ti ne postigne Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Ja se sjećam jednog svog šeha, Allah mu dao svako dobro, koji sad u doma pred, koji, pred kojim sam počeo e, sa učenjem i čitanjem šatibije i sada kirajeta. Subhanallah, sjećam se prvi drs sa tim šehom, šeha Muhammed Šukir, Allah mu dao svako dobro. Počeo da mi šerhi šatibiju. Subhanallah, prvom drsu, počinje se uvod, بدأت بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم ومولى وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد tako dalje subhana šejh počeo da plače kaže subhana čovjek sve da nauči Sve ovo da nauči. Ako nema Allahovog zadovoljstva, ako ne postigne Allahovog zadovoljstva, kakve koriste? Sve ovo da naučiš, sine. Ako ne postigneš Allahovog zadovoljstva, zadovoljstvo, kakve koriste? I zato, znači, čovjek mora da živi s ovim danom. Također ovdje sad malo izlazim iz teme, ali je vezano za ovo. Čovjek mora od svoje braće da traži savjete. Danas smo mi takvi da smo naučili da samo dijelimo savjet. Da mu rekao, hajde ovo, popni se na na member Begove džamije, Mekansko, haram odmah bi zašao ljudima da vazi. Probleme ummeta, nema nas da, da, da nema drugima da, da dademo savjet. Međutim, ima li da traži savjet? Ima li ko došao da podraži od vas savjet, da kaže posavjetuj, posavjetuj me, je vidio kod mene išta što je lošo. Zapamtite, kad vas neko posavjetuje, pa makar da bude gru prema vama, razmislite o tom savjetu. Među selefom je bilo onih koji su došli da kupe nešto. A da Allah Đelešanu sačuva koliko je danas to prošireno. Znači, je učenjaka koji su došli da kupe, na primjer ovaj sat, za 100 maraka, pa kažemo zato što sti ta, taj, evo ti za 80 maraka. Rad tvog znanja, rad tvog položaja, evo ti ga za 80 maraka. Pa je to došlo do drugog kod Selefa. Pa ga je posavjetovo, htio da ga posavjetuje, da svoj, svoje znanje i svoj ugled ne koristi za dunjaluk. Pa mu, ka, pa mu piše pismo, kaže, salamu alaikum, amma ba'ad, Kaže, došlo je do mene, anneke bi'te dinak bi habbetej. Kaže, došlo je do mene da si prodao svoju vjeru za dva dinara. Došlo je do mene da si prodao svoju vjeru za dva dinara. Zar se spustio na tu darađu? Da od ljudi uzmaš šeftinije samo radi svog, radi svog znanja koje ti Allah je dao. Pogledajte žestine u savjetu. Međutim, čovjek koji želi sebi i svojoj duši hajr, o tome razmišlja. I zato kada ti dođe neko i posavjetujete, A traži se od tebe da ti tražiš savjet. Ma na druge strane je traži se od čovjeka da lijepo daje savjet. Ali ako bi te neko poslušao i rekao, rekao ti ne znam šta, razmisli možda u tome ima istine. I zato se prenosi da je došao čovjek Ebu Hanifi, da je Ebu Hanifi išao ulicom. I da je kada je prolazio gurno slučajno dijete, je ovom dijete reklo, boj se Allaha kako ideš. Pa kaže da je pa u nesvijest. Mi to ne možemo danas pojmiti. Zato što nismo na tom stepenu. Znači, ljudima su prije, neko kaže, boj se Allaha, padne u nesvijest. Pa kažu kad je došlo sebi, kaže, djete ti je rekao, boj se Allaha. Kaže, možda mi je to išarat od uzvišenog Allaha, tabarak wa ta'ala. Možda mi je to išarat od uzvišenog Allaha, tabarak wa ta'ala. Draga braćo, spomenuo sam vam također to proživljenje ljudi, po jednom mišljenju islamskog učinjaka i na to upućuje vjerodostojni hadisi, jeste da, da će biti na području današnjeg šama, da će Allah šanu učiniti da zemlja bude prostrta i to mjesto koje inače mu barak. Znači, područje šama je ono što danas obuhvata današnju Siriju, današnji Liban današnji, je, i današnji Jordan. Znači to je područje, područje Šama. I postoji veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govori o vrijednosti ove zemlje. Da je ova zemlja sveta i područje današnje Palestine, zaboravio se. Čak je veliki broj učenjaka pisao zasebna djela gdje je spominjao hadise koji govori o vrijednosti ove, ove zemlje. Među njima je šehhul islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaihi koji je napisao djelo Fadailu Šam, o vrijednostima Šama. Danas, danas, kao što ste poznati, u tom dijelu islamskog svijeta se dešava ono isto što se dešavalo nama ovdje u zadnjem ratu koji je ovdje bio. Ja se dobro sećam kada je brat od našeg brata Abu Hamze, inače taj njegov brat je poginuo, preselio i saobraćao nasreći, bio doktor hadisa na fakultetu. Ja sam posjećivo sam ga u njegovoj kući, bili smo počeli da učimo kod njega nešto, suli fik, koliko se sjećam. Pa nam je govorio, vidjet ćete doći vrijeme, kad će Alevije, a to je sekta koja je na vlasti u Siriji, znači ovaj Bešar ul Asad i drugi, znači to su Alevije. Znači to je jedna sekta koja vjeruje u trojstvo, da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Znači Allah, Muhammed i Ali, znači vjeruju u trojstvo, isto ko što vjeruju kršćani. Pa eto koliko su, koliko su muslimani sami, sami donesete sud. Kaže, doće vrijeme kada će nas klati, kao što su Srbi vas u Bosni klali. I ono što se danas dešava tamo, u Siriji pogotovo u gradu Hamsa je možda gore nego ono što je bilo što je bilo na ovim što je bilo na ovim područjima ono što je bilo na ovim područjima ta zemlja je mubarak zemlja i to su ljudi koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala to su ljudi koji su po svojoj prirodi vjernici i veliki veliki, veliki, veliki broj islamskih učenjaka je izašao sa područja te zemlje, pogotovo iz područja Damaska, kao što je šehr Islam ibn Taymije kao što je ibn Qayyim, kao što je ibn Kesir kao što je ibn Jazari, kao što je Hafiz al-Mizzi i drugi, sve su to bili učenjaci koji su izašli iz ovog, iz ovog Mubarak, iz ovog Mubarak grada. Međutim, danas se ljudi tamo konju. Danas tamo imate, znači, ubijaju se žene pokrivene, čedne, muslimanke. Ubijaju se isto ko što je kod nas bilo kada je bilo za vrijeme rata. Međutim, da sad ne ilazimo, da ne idemo naše široko pitanje gdje je snaga ovog ummeta. Da kažemo gdje je snaga ovoga ummeta u dobi. Gdje je snaga ovoga ummeta u ulemi? Draga braćo, nije prija ulema samo govorila. Nego je govorila i ljude predvodila. Prije nekoliko dana kad je umro jedan od velikih poznatih učenjaka iz Kirajeta, šeha Abdurazak al-Halabi i naš uvaženi šeha Korejm održao govor tu i ono što je rekao danas ovom ummetu ne trebaju knjige. Nek se piše. Ono što treba danas ovom ummetu jeste alim koji će biti dosjedan u svojim dijelima koji će predvoditi ovaj ummet. Ummet. I takva ulema. Gdje su oni koji su bile kao što je bio Hafiz, kao što je bio Ibn Džezari? Ibn Džezari je bio najveći učenjak kirajeta u svom vremenu. Ne u svom vremenu, nego kroz istoriju Islama. Hafiz Imam Ibn Džezari, Muhammed Ibn Muhammed Ibn Muhammed Ibn Yusuf Ibn Džezari, umro 833. godine. Najveći učenjak ovog ummeta u kirajetima, koji nije ostavio mjesta, a da nije išao i išao pretamošnjom ulemom. Međutim, isto tako, je učestvovao i bio gazija, je bio gazija sa sultanom Bajezidom, kod kojeg je došao u današnju Bursu. I zato kada je išao sa njim u pohode, znači nisu bile rekli neka da ti uči ljude, a vama nek ljudi, ne, nego kada upitam čas muslimana i muslimanki, idem pa da sa ne znam ko. Pa je otišao i bio sa sultanom, kada su upali Mongoli, kada je došao Timur Leng i Timur Leng ga je zarobio. I Timur Leng, pogledaj, Timur Leng koji je bio ličenje nepravde, je uzeo zarobljeništvo i Mungđezarija. Međutim, niti ga je udario, niti ga je ubio, niti išta. Koliko su u tom vremenu nepravedni, koliko su poštivali ulamu. Nego ga je uzao kao zarobljenika, odveo ga kod sebe da ljude podučava Kur'an i kirajetima. I ostao kod njega u zarobljeništu u dvije godine, podučavao i učio. Znači u onom vremenu ljudi koji su, za koje čitam da su bili nepravedni, bili su bolji od danas možda najbogobojazniji ljudi. I zato hađađ, za kojih ste čuli što ste čuli, je govoreći o kiburu, o oholosti, rekao, kaže, četvoricu da sam vidio, da sam zadesio, da su bili u mom vremenu, kaže, otkinuo bi im glave. Četvoricu. Pa je spomenuo jednog od njih, jedan od njih je bio, pogledajte kako je, kod hađađa što je značio kibur. Kaže, čovjek, kaže, koji je održao hutbu, jedan alim u tom vremenu. Pa je tako održao lijep govor da je došao čovjek i rekao mu, kethar Allahu min mefalik. Allah učinio da bude puno ljudi poput tebe. Pa je odgovorio, kaže, zatražio se od Allaha nešto teško. Da traži se od Allaha nešto kod. Ne može Allah djelšanu, neće Allah dati puno poput mene. Znači koliko je bio zadivljen sobom i svojim govorom. Pa kaže Hadžađ ibn Yusuf da sam ga zatekao, kaže glavu bi mu, glavu bi mu otkinuo. Drugi je kaže, pobjegla mu kaže deva i kaže zavjetovo se, kaže neću klanjati, neću postiti, kaže dok mi se deva ne vrati. Pa mi se vratila deva istog dana, pa rekao Allah zna moje mjesto kod njega, pa mi vratio radi mog zavjeta, da Allah tabarek wa ta'ala sačuva. Pa kaže Hadžađ ibn Yusuf da sam ga vidio, kaže otkinuo bi mu, otkinuo bi mu, otkud on bi mu dao. Da Allah jel šanu nam se smiluje i da nam Ono što dolazi poslije vaganje dijela, Allah vam dao svako dobro, da nam da braću i cijenine sestre, da Allah se smiluje meni i vama, jeste vaganje, poslije polaganja računa, jeste vaganje dijela. A to je da kažemo da se odredi koliko je ko radio dobra, koliko je ko radio zla. I zato ovdje kod učenjaka ehli sunnata val džemata postoji razilaženje. Znači što je to što će se vagati? Hoće li se vagati čovjek ili će se vagati djelo? ili će se vagati knjige, spisi koje bivaju, koji će ljudima date biti u desnu ili lijevu ruku i tako dalje. Međutim, to je opet razilaženje na koje se ne gradi nešto puno. Spomenut ću vam samo ovdje da je Allah tabarak wa ta'ala milost tolika, da će Allah, da će Allah tabarak wa ta'ala čovjeka za malu stvar nagraditi puno. Da će mala i lahka stvar na mizanu, na vagi biti mnogo teška. I zato je zabilježi imam Buhari u svom sahihu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da buhurire radijallahu ta'ala anhu kelimetani hafifatani ala al-lisan thaqilatani ala al mizan kaže dvije riječi koje su lahke na jeziku a teške su na vagi ta kaže to je subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim znači ove dvije riječi to jest dvije rečenice da rekneš one će biti teške na vagi na sudnjem danu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim i zato znači što čovjek, traži se čovjeka da što više izgovara zikr, da što više veliča svog gospodara subhanahu wa ta'ala, da iskoristiš vrijeme slobodno kada čekaš nešto, kada ovo, kada radiš, znači za ovo, jer ova samo jedna rečenica će na sunjem danu, odnosno na vaganju dijela, biti nešto što je veliko. Poslije toga dolazi nešto što se zove haut i vrijeme će nas, vrijeme nas je preteklo, nemam vremena da o tome govorimo puno, a to je poslanikov sallallahu alaihi wa sallam izvor. Poslanikov sallallahu alaihi wa sallam izvor, ko se sa njega napije, nikada ožednjati više neće. I to aludira da će biti osnovnika džanneta. I zato Allahovi robovi, ono što je od, najve, od, od, od, od najtežih ajeta, od najtežih ajeta u Kur'anu kojima se govori o stavnicima džahannama, jeste u suri A'raf, kada uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori o raspravi, o govoru između stavnika džahannata i džahannama. Pa kaže, وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ Pa će stavnici vatre dozivati stavnike džannata. An afidu alejna min al ma'a aw mimma razaqakum Allah. Dajte nam vode. Dajte nam kap vode ili nešto od onoga što vam je Allah dželle šanuhu dao. Pa će im biti dat odgovor inna Allaha harramahuma ala al-kafirin. Allah je to dvoje zabranio nevjernicima. I nevjernici na dunjaluku nikada neće popiti vode. I zato znajte, Allah vam dao svako dobro, svaki put kada ožedniš, kada budeš, kada se poželiš vode, da će biti od, e, od kazni, od, od, od, od načina kazni stavnika džahnama, Allah nas sačuvao da neće nikada, da nikada neće imati kap, da nikada neće imati kap vode. Međutim, ono, poslije toga dolazi prelazak preko siraču prije, poslije toga ima nešto što zove kantara, znači sad dolazi tu kod, do razilaženja kod islamskih čijaka, da li je to dio sira čupri ili je to nešto, da kažemo dodatno, gdje Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže da niko neće ući u džennet dok tu se, da kažemo, ne izmire dugovi, to jeste između ljudi, ako je neko nekome nešto rekao, neko nekoga udario, znači neće se ući u džennet dok se ti dugovi, dok se ti dugovi ne, ne izmire. Ono sa čim bi završio ovo predavanje, jeste da kažem, draga braće, cijenjene sestre, ovaj dan je stvarnost. Ovaj dan je nešto što neće mi mojići nikoga od nas. I sud na tom danu će biti i pripada jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I ono što mi vidimo od dijela, to su samo vanjska djela. Je li to dijelo primljeno ili nije primljeno, to zna sam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Spomenut ću vam ovdje hadis, a to je hadis koji je zabilježima Ibn Mađu u svom sunanu, od Seubana radijallahu ta'ala anhu, citirat ću ga samo na bosanskom, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, ja u istinu dobro znam ljude koji će doći na sunnjem danu sa dobrim djelima kao što su brda tihame. A to su brda u Hijazu, znači velika brda. Kaže, doće sa dobrim djelima kao što su brda tihame. Znači, kao kad pogledaš kod nas velika brda, sa toliko dobrim djelima će doći na sunnjem danu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslušajte dobro ovaj hadis, fa yaj'aluha Allah haba'an mathura pa će Allah ta dobra djela pretvoriti u prah i pepel pa sauba radijallahu ta'ala anhu sauba radijallahu ta'ala anhu kaže ja rasul Allah sibhum lana kaže Allah poslani što piše nam te ljude kosti ljudi kosti ljudi koji će nas u njem danu kome će uzvišeni Allah dželle šanuhu njegov ibadet pretvoriti u prah i pepel učenje Kur'ana hadž namaz sadaku dođeš Allah dželle šanuhu ti pretvori u prah i pepel Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže hum ihvanukum min jildatikum. Kaže to su vaša braća, kaže od vaše, od vaše kože. To jeste kao i vi, među vama su, među ashabima. Kaže, ja'huzuna min al-layli kama ta'huzun. Uzimaju od noći kao što i vi uzimate. Što znači uzimaju od noći? Imaju noćni namaz. Međutim, kaže poslanik alaihi salatu wa salam, walakin idha halau bi maharim illahi intahakuha. Ali kaže, kada se osame sa Allahovim granicama, onda ih prekorače. Pred ljudima neće da ih prekoračuje. Ali kada se osame, onda da prekorače Allahu te barak wa ta'ala granice. I zato pogledajte još jednom, Allah vam dao svako dobro. Kako sud i kako ta djela, niko ne zna. I ono, sad će mi završio ovo predavanje, jeste da kažem da svaki put kada nešto radimo na ovom dunjalku, Pošto ne znamo kada će nam doći smrtni čas. A islamski učinjaci kažu Men mata kamata alihi qiyametuhu. Kaže, kad čovjek umre ili ko umre, kaže, za njega je nastupio njegov qiyamet. Znači, odmah počinje, ubrzo će ti doći sudnji dan. A to je svaki put kada nešto radimo, da to radimo kao da radimo posljednji put. Kad obavljaš namaz, obavi ga kao da ga obavljaš posljednji put. Kada sa nekim razgovaraš, kad se sa nekim družiš, Neka to bude kao da činiš posljednji put. Kada držiš neko predavanje, čini kao da to činiš posljednji put. Kada se nekome obraćaš, neka to bude kao posljednji put. Kad se sa svojom majkom, sa svojim ocem, nek bude kao da je to posljednji put. Jer nikada ne znaš kada će biti posljednji put. Ali uvijek čini kao da je posljednji put. I to će učiniti da budeš iskren prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. To će učiniti da budeš muhlis. To će učiniti da budeš iskren prema uzmišenom Allahu tebareke wa ta'ala. A sa ona tegoba koju čovjek osjeti na dunjaluku je ništa nasprem onoga što ti dolazi na ahiret. I zato nije mjera. Nije mjera kakav si kod uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala potom je kakav si na dunjaluku. Jesi li bogat? Imaš li ugled? Imaš li ovo? To nije nikakvo mjerilo. I zato kaže Allahu poslanika alaihi salatu wasalam ovaj hadis ako želim da završim ovo naše večerašnje druženje, da ga Allah tabarak wa ta'ala učini da bude na vagi naših dobrih dijela, a to je hadis koji je zabilio imam Tirmizi u svom sunanu od Jabera radijallahu ta'ala anhu. Jer ovaj hadis, ako ništa, da čuje, da večera se razmislimo samo ovom hadisu. A to je da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže vaddu ahlu l'afijati الْعَافِيَةِ يَوْمَ hina حين ahlu l'bala'i thawab lau anna أن جلودهم kuridat bil بالمقاريض Kaže Na sudnjem danu će ljudi koji su bili zdravi na dunjalku, znači ljudi koji su na dunjalku imali ugodan život. Kaže, na sudnjem danu kada vide, kada se bude davala nagrada onima koji su na dunjalku bili iskušavani, kada oni koji su bili zdravi na dunjalku, kada vide kako će biti data nagrada onima koji su na dunjalku bili iskušavani, kaže, poželit će da im se meso na dunjalku kidalo klještima poželit će da im se meso na dunjalu ku kidalo plještima. Da su tako bili iskušavani, poželjat će kada vidi kolika je nagrada onih koji su na dunjalu ku bili iskušani. I zato onaj, ima onaj koji se, koji je bio gazija na Allahovom putu, Pa onaj koji je kući sjedio, bilo mu ugodno, bilo mu lijepo, ovaj bio vaki, bio naki, međutim poželjat će Allahami na sudnjem danu da je njemu se da je prolazio kroz gore stvari, kada vidi koliko će ovome biti da, data nagrada na ahiretu. I zato ko god na dunjalku ima neko iskušenje, neka razmisli o ovom hadisu. I zato svaka žena koja se buda sa svojim mužem, neka se sjeti ovoga. Neka svaka majka koja izgubi svoje dijete, neka se sjeti ovoga hadisa. Neka svaki onaj koji traži nauku i na putu tog traženja nauke osjeti tegobu, gobu neka se sjeti ovog hadisa. Neka svatko, svatko onaj ko poziva Allahu tabaraka wa ta'ala i osjeti to gobu, da kažem pozivanja na Allahovu putu, iskušenja, neka se sjeti ovoga hadisa. Jer što čovjekovo iskušenje na dunjalku bude veće, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala će mu dati nagradu veću. Draga braću, sudni dan, i draga braću, cijenije sestre, sudni dan traje 50.000 godina. Dunjalog traje koliko? Međutim, dan, na sudnjem danu je ka elfi senati mimma ta'udun, kao hiljadu godina što mi brojimo. Jedan dan na sudnjem danu je kao hiljadu naših godina. Zamislite onda dužinu sudnjeg dana. Usporedite to sa trajanjem dunjaluka. A kada to usporedite sa trajanjem dunjaluka, onda zamislite džennet i džahnem koji nemaju kraja, koji su vječni. I pogledajte koliko je kratak i jedan da kažem ovaj život koji mi sada ovdje živimo, ovaj dunjalko, koliko je samo kratak. I zar išta je vrijedno da učiniš, da zaslužiš srđbu svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato molim Allaha tabarak wa ta'ala da nas se smiluje, da nam oprosti, da nam omili i ulepša iman i da ga ukrasi u našim srcima. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću, naše sestre u Siriji, koji se nalaze u ovom velikom iskušenju i vi sigurno pratite vijesti i pratite što pratite. Znači, znajte da je ovo, da je to sveta zemlja. Znači, zemlja za koju možemo reći da je sveta, koji postoji toliko hadisa u kojima se govori o vrijednosti te zemlje i o vrijednosti tog naroda. I zato molite Allaha tabaraka wa ta'ala, ako ništa, ako ništa Allahu djelašanu putite dobro. Draga braćo, cijenjene sestre, ovaj ummet treba da ima svoju snagu. Gdje je snaga ovog ummeta? Nije snaga ovog umeta da odeš u teretanu pa na Facebook stavljaš koliko ti, koliki si ti bicepsi, koliki tricepsi, koliko ovo je ono. Nek se niko ne nađe uvrijeđen. Trenirajte. Nije snaga umeta u tome da neko glumi neku silu. Snaga umeta je da imaš hrabrost u svom srcu. Da se bojiš sam uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Da budeš sa svojom braćom i svojim sestrama gdje god gdje god da se oni nalaze na onakom iskušenju. Zato možete li zamisliti da mi sada ovdje uživamo, a da ima ljudi, muslimana i muslimanki, sa kojima se radi što se radi. Žene koji, koje siluju Allaha mi jednog jedinog. Moja braća koja su sa mnom studirala, kažu, siluju žene pred njihovim muževima. Siluju žene pred njihovim muževima, ljudi koji vjeruju u trojstvo. Allah, Muhammed i Ali, to su, koji su takvi muslimani. Kažnjavaju ulamu, ubijaju ulamu. Pogledajte da Allah Đelešanu nagradi našu braću koja su preveli onaj lijepi spot od Mišari Rašida. Pa, pa ćete vidjeti samo na tom spotu što ćete vidjeti. I zato ako ništa, da pokažemo ono, ono najmanje što možemo, a to je da uputimo Allahu Đelešanu u dobu. Da budu ti ljudi u našim dobama. I molimo ga Allah, molimo ga Subhanahu wa ta'ala da nas smiruje, da nam podari snagu i da nas učini iskrenim u našim djelima. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam taslima kathira.